الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Tekrar sizlere selam veriyorum. Selamun Aleyküm ve ورحمة الله وبركاته müsəlmanın ən çox ehtiyacı olan şey bu dünyada imandır. Peyğəmbərlərin gəliş məqsədi də insanlarda bu imanı kamilləşdirməkdir. Və Quranın nazil olması da, Qurandan öncəki kitabların da nazil olmasında məqsədlərdən biri inanan insanların imanının kamilliyidir. Ona göre mümin en çok bu haqda düşünmelidir. İmanı azdır mı yoksa imanı mu? İmanı azaldan ve imanı çoxaldan səbəblərdən mühkem tutmalıdır. En birinci tövsiyəm sizlere kardeşler, tövhidi gücləndirməkdir. Çalışın, ne keki sağsınız, Nə ki, ki salamatsınız, nə ki, ki oxumağa qadirsiniz, ağlınız dərk eləyir, tövhidi öyrənin. Tövhidi öyrənin və onu öyrətin və əməl edin. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Və ma xalaqtul cinna vel insa illa liya'budun." Mən cinləri və insanları yaratdım ki, məni ibadətdə təkləsinlər. Hər birimizin bu dünyada gəliş məqsədi Allahı ibadətdə təkləməkdir. Buna tövhid deyirlər. Bütün ibadətləri tək olan Allaha sərf etməkdir. Bütün ibadətləri tək olan Allaha sərf etməkdir. Allahdan qeyri heç bir məxluq layiq deyil ki, ibadətin hər hansı bir növünü ona sərf eləyəsən. Nə mələklər, nə cinlər, nə peyğəmbərlər, nə şəhidlər, nə sıddıqlar, nə övliyalar. Hamısı bunların məxluqdur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh deyir ki, şirk bu ümmətdə qarışqanın dırnağından daha gizlidir. Qarışqanın dırnağından daha gizlidir. Sizlərə bir misal çəkmək istəyirəm. Kim mənə xırda nəsə verər? Balaca bir şey. İmkan var. İki barmağım arasında olan görürsünüz qardaşlar. Bəli. Yani bu balaca bir şey var. Ağ görürsüz bunu. Var. Görürsüz. Karışkanın tırnağı büyük olar. Yoksa bu. Ha? Bu. Bu büyük olar ha? Şimdi bakın. Bak siz dört nefer burada bunu atacağım tapın. Bunu atacağım yere. Görün kim tapacak. Atıram bakın ha. Evet. çətindir tapmaq. Tapmaq olar, amma çətindir. Düzdür, hələ bu qarışqanın dırnağı yox, özü qədər bir şeydir. Çətindir, yox tapmaq. Ona görə şirk əgər qarışqanın dırnağından balacadırsa, qarışqanın dırnağı qədərdirsə, bunu bilmək zəruri deyilm ki, hətta ona düşməyəsən. Bunu axtarmadan, zəhmət çəkmədən, səy eləmədən bilə bilərsən ki, şirkin növləri nədir? Şirkə düşməməkdən qoruna bilərsən, bilməzsən. Bilməlisən ki, bu şirkdir, hətta ondan çəkinəsən deyə. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma deyir ki, qarışqanın dırnağından bu ümmətdə şirk daha gizlidir. Ona görə qardaşlar tövhidi öyrənməmiz lazımdır. Əsas gəliş məqsədimiz budur. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوحي إليه فاسألوه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Senden önceki gönderdiğimiz bütün peygamberlere hamsına nazil ettik ki ümmetlerini tek Allah'a ibadet etmeye çağırsınlar. Desinler ki Allah'tan başka ibadete layık hak mabud yoktur ve ibadeti tek ona sərf edin. Bəzi insanlar elə bilir ki bütün qabağına gedib səcdə eləməkdir sadəcə şirk. Allahı söymək, Peyğəmbəri söyməkdir sadəcə küfür. Bunun çeşidləri, növləri çoxdur, qardaşlar. Ona görə nə qədər oxumağa qadirsiniz, gəncsiniz, sihhətiniz, sağlamlığınız yerindədir. Bunu oxumaq üçün, dininizi öyrənmək üçün vaxtınız var. Bunu öyrənməniz lazımdır. Çünki insanın əqidəsiz ölməyindən daha bərbad heç nə ola bilməz bu dünyada. Və bunda səhlənkarlıq etməyin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə tövhidi öyrətmədikcə heç bir şeyi keçmədi. Sahabələrdə tövhid kamilləşmədikcə onlara İslamın hər hansı bir əhkamını zəruri olmayan şeylərdən danışmadı. Sahabələr də tabeinlərə əqidəni öyrətmədikcə başqa şeylər öyrətmədilər. Sələfi salihin metodu ki, tövhidi bilməyincə başqa elmlərə qapanmırlar. İlk növbədə olan tövhid elmidir. Tövhid elmi bir babdan, iki babdan, və yaxud da üç babdan və yaxud da üç-beş məsələdən ibarət deyil. Yüzlərlə tövhidin babları var. Əqidə ilə ilgili olan məsələlər var. Bugünkü gündə şeytanın hilələrindəndir ki, qardaşlar, tövhidlə ilgili olan və yaxud da əhkamlarla ilgili olan ətrafında ixtilaf və iki rəyli olan məsələlərdə şeytan insanları həlak edir. Bir məsələni, iki məsələni tuturlar, səhərdə onunla danışırlar, axşamda onunla danışırlar. Aralarına bir elm tələbəsi gəldi, bir elm əhli gəldi, bir dəvətçi gəldi. Kim gəlsə, həmin adamla həmin məsələləri dəfələrlə soruşurlar. Və hər kəsdən xüsusi rəy soruşurlar, xüsusi izah soruşurlar. Nə olar ki, bu bir ay olmuş olar, iki ay olmuş olar. Məsələlər var ki, iki, üç ildir gündəmdədir. Sanki şəriətdə üç şeydən başqa, dörd şeydən başqa məsələ yoxdur. Bu yaxınlarda qardaşlarım biri məndən soruşur ki, bunu dəfələrlə soruşulmuşuq, şir, şirk küfr məsələsində üzr var yoxsa yox. Üç ildir biz bunu cavablayırıq. Mədinəyə zənglər gəlir. Yaşadığım ölkezdenkiler gelir. Hara gedirəm, üç nəfərlə görüşürəm, bu suvalı soruşurlar. Beş nəfərlə soruşuram, bunu, bu suvalı soruşurlar. Bir elin məclisinə gedirəm, bunu soruşurlar. Yani bir insan ne kadar bir şey danışar? En axırıncı soruşulduğum zaman soruştum ki, üzür bil cəhl meselesi tövhid kitablarının en sonunda yerleştirilir. Üzür bil cəhl meselesi. heç bir tövhid kitablarının müqəddiməsində və başlıqlarını tapa bilməzsən. Və bu baxımdan da təkrar-təkrar, fırlata-fırlata məndən bu məsələni bir də danışmağımı istəyən qardaşa bunu dedim ki, gəl sənə tövhid haqqında ən məşhur, hər kəsin əli çatası bir kitab soruşun. Dedim ki, sən kitabı tövhidi oxumusan, Şeyh Muhammedin Uluhiyyə tövhididir. Dedi ki, yox. Dedim onu get öyrən. Hələ get gör öyrən ki, kitab-ı tövhidə neçə bab var. Get bir, iki şərh oxu, üç şərh oxu. Bax ki, nə qədər məsələlər var ki, bundan daha önəmlidir. Hətta üzr bil cəhl məsələsində ixtilaf eləyən alimlərin gedin həyatına baxın. Bir kənddə, bir rayonda, bir ölkədə yaşayıblar. Görənlər və görməyənlər. Nə bir-birlərinin qeybətini etməyiblər, nə bir-birlərinin arxasına danışmayıblar, nə bir-birlərinin cəmatı çəkindirməyiblər. Qardaş olaraq çiyin-çiyinə bir səhvdə namaz qılıblar. Və bütün məsələlərlə məsələlərdə insaflı, məsələlərə insaflı şəkildə yanaşıblar və keçiblər. Namazın tərki məsələsi. Bidayətül müctəhid və nihayətül muxtasid. İbn Rushd el-Hafidin yazdığı Fikhul Mukaran'dır, İhtilaf fikridir. Ən geniş yazılan fiqh kitabı budur. Ən geniş. Dört ciltdir. Dört cilt kitabdır. 2000 səhifəyə yaxın. Namazın tərki, tərkinin hökmü haqqında bir səhifə danışır sadəcə. Və keçir başqa dini məsələləri danışır bugün namazın tərk edənin hökmü haqqında o qədər müzakirələr olunur ki, eləcə bu danışılanları təlif etsəniz, 10 cild kitab gələr. Şəriət, şəriət bir məsələ, iki məsələ deyil, qardaşlar. Yüzlərlə məsələlər, bablar var tövhiddə. 300-dən çox bab var fiqhdə. 9 hədis kitabında 100 minə yaxın hədis var. Bunların şərhlərini toplasan, onlarca yüzlərlə cildlər kitablar olur. Hələ orada təfsir kitabları, fiqh kitabları, usul kitabları, sirə və tarix kitabları. Bunların hamısı bizlərə İslam öyrətmirmi? Gəlin biz vaxtımızı və taqətimizi və gücümüzü İslamda gərəkməyən, lazımı bu qədər lazımı etməyən şeylərdə tükənməyək e, sərf etməyək. Vaxtımız tükənməsin. Hər məsələni öz haqqını verginən. Öyrən, ikinci məsələyə keç. Bunu öyrən, üçüncü məsələyə keç. Bunu öyrən, dördüncü məsələyə keç. Və baxginən sələfin hər hansı bir məsələdə ixtilafda mövqeyinə olub onu aşma ginən. Harada dartışmayıblar, sən dartışma ginən. Harada bir-birlərinin arxasıyla danışmayıblar, sən kiməsə dil atma ginən və həqiqətən hikmətsizlik, bəsirətin zəif olması, elmin azlığı və məsələlərin aqibətinə baxmamaqdır bugünkü gündə gəlib bu nöqtəyə çıxardan bu məsələləri. İkinci tövsiyəm, qəlb əməllərinə fikir verin, qardaşlar. Zahiri əməllərin təməli sayılır qəlb əməllər. Təvəkkül, İxlas, Allahı sevmək, razı qalmaq və ondan qorxmaq və Allaha qayıtmaq və s. kimi qəlb əməllərinə fikir verin. Həsən-ül Basri rəhməhullah deyir ki, Leysəl imanu bittəmənni və la bittəhəlli və lakin ma vaqara fil qalbi və saddaqathu l-əməl. İman dilinizin iddiasıyla değil. Ben müminem, ben alimem, ben elim telebesiyem, ben mücahidem. Siz dilinizin ifade ettiğiniz sözle değil iman. Ne giyindiğiniz libasla değil. Sen şeyh paltarı giyin, övle paltarı giyin. Ne paltar istiyorsan giyin, bu da seni imana dalalet eləmək. Deyir, iman qəlbdə olan, qəlbdə yer tutan və əmələ verən, əməli göstərən şeylərdən ibarətdir. Əməli göstərən şeylərdən ibarətdir. Allahın əmrlərinə sarılmaqdan və qadağanlarından çəkinməkdən ibarətdir. İmanın kimliyi burada bilinir. Əgər imanını bilmək istəyirsənsə, imanın güclü olub, zəif olmağını bilmək istəyirsənsə, baxkinən Allahın əmirlərinə qarşı mövqeyin necədir? Şəriətdə eşdəndə ki, bunu edin, sənin mövqeyin o ediləsi, edilməsi əmr olunan şeylərdə necədir? Nə qədər əmr olunan şeylər edirsən? Nə qədərini tərk etmişsən? Və qadağan olunan şeylərə baxın. Nə qədər qadağan olunan şeylərdən çəkinirsən? Nə qədər qadağan olunan şeyləri bilirsən və özün çəkinmirsən? İmanını bununla ölüş biçkinlə, dilinlə deməyinlə geyindiyin libasdan ibarət deyil. Omar ibn Xattab radiyallahu bir adamın başını aşağı tikib təvazukarlıqla yeridiyini görür. Əlindəki çubuqla başına vurur. Deyir ki, iman başını aşağı salmaqda deyil, iman əməldədir. Yəqin ki, bu bir asi olur, sadəcə başını aşağı tikib təvazukarlıq göstərmək istəyir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ona sübut eləmək istəyir ki, vacibləri tətbiq etməkdədir iman. Qadağan olunanları tərk etməkdədir həqiqi iman. Quran və sünnəyə göstərdiyin hörmətdədir əsas iman. Bəzi adamlar var, zahiri görünüşü əladır, yerindədir, etiraz yoxdur. Amma şəriətdə hər hansı bir məsələ ilə qarşılaşanda onun razı kalmadığı, onun istediğine aparmayası, çatdırmayası bir fetva, bir hökümle karşılaşanda min cür bahane axtarır ki altından bunun çıxsın. Bu imanın zəifliyidir. Ona görə qardaşlar, sizlərə tövsiyə edirəm ki, bu şeylərə fikir verəsiniz qadağanlarda və əmrlərdə öz mövqeyinizi biləsiniz. Belə olmayasınız ki, bir misal var, deyir, bir adam o qədər siqaret çəkməyin haram olması barəsində oxuyur, oxuyur ki, axırda kitab oxumağa tövbə eləyir. siqaret tərk eləməyə yox. Kitab oxumağa tövbə eləyir. Siz elə eləməyin ki, Dəyirsiniz ki, biz oxumuruq şəriəti ki, üzərimizə hüccət qaldırmayaq ki, bu da var, bunu da edin, bunu da edin, bunu da edin. Və yaxud filan şeylər haramdır, filan şeylər haramdır. Mədinədə idik 3-4 il qabaq. İki müsəlman qardaşımız yaxınlaşdı və sual verməyə başladılar. Biri sual verdi, tam eşitmədim. Önündeki der ki bırak başını verme sualı. Verme sualı. Ticaretle ilgili bir sualdır. Haramla ilgili bir sualdır. Bankta olan, riba banklarında olan kazanılmış bir puldan ibarettir şehvet. Soruşmak istiyor bırak başını lazım dedi. Haram diyecek sonra o pulun ne nesi biz. Haram diyecek, şu hüccet kaldıracak bize. Onu gerek, yani yaxşı odur, bilməsək yaxşıdır. O geçsin belə. Şəriət belə deyil, qardaşlar. Şəriət belə deyil. Sənə sərf eləyəndə götür, sənə sərf eləməyəndə üz çevir. Sənə sərf eləməyəndə qorx, qorxanda ki, birdən haram deyərlər, yox, mən bu məsələni axtarmasam yaxşıdır. O işdə belə gedir. Qiyamət günü işin belə olsan çox ağır olacaq. Çox ağır olacaq. Çünki bilməməyin özü böyük müsibətdir. Sizlərə həmçinin tövsiyəm, öncə özmə və sizlər, sonra sizlərə tövsiyəm, qəlbinizi saflaşdırın. Ürəyinizi saflaşdırın ki, həsəd, paxıllıqdan uzaq durun. Kimsəyə həsəd, paxıllıq etməyin. Və bilin ki, kimə Allah nəyi veribsə, onu Allah Taala özü istəyibdir. Bu Allahın ona etdiyi təqdirdir. Keçmişdə olanı da, gələcəkdə olanı da Allah bilir. Və sən buna etiraz etmə yenə. Paxıllıq, möhtərəm qardaşlar, həsədkarlıq elə bir çirkin işdir ki, nəinki bir həsəd edən müsəlman həsədkarlıqda kifayətlənə, xeyr həsəd, həsədkar oldunsa, birincisi qəzə, qəzə və qədərə qarşı çıxmış olursan. Allaha qarşı çıxmış olursan. Allahı ədalətində ittiham etmiş olursan. Sanki Allah payları ya, düz bölmüyür. İkincisi, bu həsəd, paxıllıq səni iftiraya salacaq. Üçüncüsü, yalan danışacaqsan. Dördüncüsü, nəmmamlıq edib insanların arasını vuracaqsan. Ona görə həsəd etmə yenə. Və özünü təmizə çıxardaraq məndə həsəd yoxdur deyib, özünü aldatma yenə. Hər insanda həsəd var. Lakin onu elmlə, imanla, Allaha olan bağlantı ilə əritməmiz lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, وَلَا تَحَاسَدُوا Bir-birinizə həsəd etməyin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həsəd od odunu yediyi kimi insanın savablarını yeyib əritir. Həsəd etmə. həsədkar insan axirətdə nəinki əzaba düşər olacaq, Allah onu bağışlamasa, bu dünyada o insanın bütün işi gücü kədərdir. Əzab çəkir adam bu dünyada. Bir təzə maşın alırsan, o gecə yata bilmir. Narahat olur səhərə kimi ki, ay bu vaxtında bu maşını vuraydı, mən rahatlayaydım. Eşdəndə ki, təkəri partlayıb maşının morali açılır. Ev tikdirirsən, yata bilmir. Eşitsə ki, birdən evin çartlayıb, gedib cəmatı qonaqlayır. Həsədkar insanlar, qardaşlar, o qədər çirkin insanlardır ki, o qədər şəxsiyyəti alçaq bir insandır ki, hətta bəzən bilsə ki, sənə zərər iki qat olacaq, özünə zərər gəlməsinə razı qalır. keçmiş dövrlərdə bir hakim olur. Diqqətlə qulaq asın. Ədalətli bir hakim. Və onlar yaşadığı şəhərdə iki həsədlə tanınmış şəxs olur. Hər kəsə həsəd edirlər. Bundan aparır sözü ona çatdırır, ondan aparır sözü buna çatdırır. Bütün şəhəri bir-birindən düşmən edirlər. Cəmaatı boğaza yığıblar. Gedirlər, bütün millət gedir, hakimə şikayət edir ki, bu iki həsədkardan bizi qutar yenə. Qardaş qardaşla, övlad ata ilə, qohum əqraba hamı bir-birinə düşmən olur. Əlimizdə bugün bir şey görsə, onun getməsi üçün aləmi bir-birinə qatır. Hakim göndərir nümayəndəsini, o iki həsədkarı da gətirir, yanında otuzdurur. Deyir, niyə belə deyirsiniz? Niyə bu qədər çirkinsiniz? Nəyə görə bu qədər alçaqsınız? Hardadır sizin vicdanınız? Hardadır sizin dininiz, imanınız? İnsanları cana yığmışsınız. İkisi də başını sallayıb hakimin yanında belə dururlar. Hakim deyir ki, sizə mən bir şey deyəcəm. Və bu sizin son həsədiniz olsun. Bir də həsəd etdiyinizi görsəm, eşitsem boynunuzu vuracağım. Der ki menden ne isteyirsiniz isteyin vereceğim. Ta ki haset etmeyin. Ne istiyorsan gözümü aç, mülkümden, malımda, saltanatım altında ne varsa isteyin. Vereceğim size. Ta ki haset etmeyin. Ama bir şartım var. Hasınız ne isteseniz o birisine iki katını vereceğim. Der birine der başla yine sen. Hesettir bu. Der ben bir öy isteyeceğim ona iki öy verecek. Yok ben istemeyeyim. Der hakim kardeş mühterem hakim denen birinci o başlasın der. O da narahattı. Der ben yüz tane koyun isteyeceğim, yüz tane deve isteyeceğim. Ona iki yüzünü verecek. Der olar mı hakim bey ona diyesen birinci o başlayalım. Burada başlayırlar həsət, həsətkarlıq eləməyə. Bunlar öz aralarında bu buna deyir, o ona deyir sən başla, o buna deyir sən başla. Hakim əsəbləşir deyə sakit durun. Tez başlayın ikinizdən biriniz, yoxsa ikinizin də hökmü ağır olacaq. Və əlini birinə uzatır ki, sən başla. Düşünür, düşünür, deyir ki, hakim bəy, sözünü tutacaqsan, deyir bəli. Deyir, onda mənim gözlüyüm birini çıxart yenə. nə üçün? Onun iki gözündə çıxardırsın. Görürsünüz, qardaşlar, həsədkar insanlar hətta özlərinə müsibət gəlməyə razıdırlar, bilsələr ki, o birisinə iki qatı gələcək. Ona görə qəlbimizi saflatmamış, saf etməmiz lazımdır qəlbi kindən, qüdrətdən, ona buna qarşı haqsız yerə dəlil olmadan kim bəsləməkdən gərək təmizli təmizləyək. Ailələrimizi də bu, bu, bu cür, bu əxlaq, bu tərbiyə üzrə tərbiyə edək. Bu bizim dünyamız üçün də xeyirlidir, ahirətimiz üçün də xeyirlidir. Və bu tövsiyəm sonunda demək istəyirəm ki, həyatımızda əxlaqın da böyük əhəmiyyəti və önəmi var hər kəslə əxlaq, zövcənlə əxlaq, övladlarınla əxlaq, valideyninlə əxlaq, qonşunla əxlaq, iş yerindəki müdürünlə əxlaq, iş yerindəki şər şərikinlə əxlaq, hətta səni yolda saxlayan polislə, rəislə əxlaq. Bizdən əxlaq tələb olunur, qardaş. Əxlaqlı olmamız lazımdır. Ayşə radiyallahu anhədən soruşurlar ki, Rasulullahın əxlaqını bizə vəsf elə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Kənə xuluquhu əl-Qur'an. Rasulullahın əxlaqı Qur'an idi. Rasulullahın əxlaqı Qur'an idi. Qur'anda, dinimizdə, hədislərdə gələnlərin biri nədir? Əl-muslimu mən səliməl muslimunə min lisənihi və yedi. Həqiqi müsəlman o kəsdir ki, nə əlindən, nə də dilindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkmir. Əxlaqlı, bizim əxlaqlı olmamız lazımdır. Tərbiyəli olmamız lazımdır. Yüksək mədəniyyət sahibi olmamız lazımdır. Və hər zamana və məkana və şəxsiyyətlərə görə əxlaq işlətməmiz lazımdır. Həsən-ül Basri rəhməhullah deyir ki, Ud'un nəsə bi ə'məlikum, la bi əqvalikum insanları dəvət etmək istədikdə əməllərinizlə, əxlaqlarınızla dəvət edin, sözlərinizlə deyil. Bugün bəzi ailələrdə görürsən ki, valideyn övladının İslamda olmasını istəmir, saqqal buraxmasını istəmir, dindarların yanına getməsini istəmir, məscidə getməyini istəmir. Ola bilsin ki, kimdənsə əxlaqsızlıq görüb ona görə elədir və yaxud da öz övladı dindar olduqdan sonra atasına qarşı sərt mövqey bəsləyib, əxlaqsızlıq eləyib, ona görə elədi. Xəta müsəlmanda olmamalıdır, qardaşlar. Sən hər kəsə qarşı əxlaq göstər, tərbiyə göstər və saflığını və paklığını və təhəmmülünü göstər. Bunlar fayda verəcək bizlərə. Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin. Amin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Amin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Allahın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, o yerdə ki, müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, Allah onlara yardım etsin. Amin. Xəstə müsəlmanlara Allah şəfa versin. Amin. Əsirlikdə olan müsəlmanları Allah əzad eləsin. Amin. Borcu olub borc içində boğulan qardaşlara Allah yardım eləsin. Amin. Amin. وأقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد